وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون na yule aliyemnunua huko Misri alimwambia mkewe mtengenezee makazi ya hishma huyu huenda akatufaa au tukamfanya mwenetu na kama hivyo tulimweka Yusuf katika nchi ili tumfundishe kufasiri mambo na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kushinda katika jambo lake lakini watu wengi hawajui walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma وكذلك نجزي المحسنين na alipofikilia utu uzima tulimpa hukumu na elimu na kama hivi tunawalipa wanaotenda mema warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allahi inna إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Na yule bibi wa nyumba aliyokuwamo Yusuf alimtamani kinyume cha nafsi yake na akafunga milango. Akamwambia njoo. Yusuf akasema a'udhu billah. Najikinga na Mwenyezi Mungu. Huyu bwana wangu kaniweka maskani mazuri na hakika wenye kudhulumu hawatengenekewi ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى burhana ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Na hakika yule mwanamke alimtamani na Yusuf angelimtamani laukuwa hakuona ishara ya Mola wake mlezi. Hayo hivyo ni kwa ajili tumwepushe na uovu na uchafu. Hakika yeye alikuwa katika waja wetu waliosafishwa. Wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Na wote wawili wakakimbilia mlangoni. Na mwanamke akairarua kanzu yake Yusuf kwa nyuma na wakamkuta bwana wake mlangoni. Mwanamke akasema, hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanyia maovu mkeo isipokuwa kufungwa au kupewa adhabu chungu. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadhibin Yusuf akasema, yeye ndiye aliyenitaka bila ya mimi kumtaka. Na shahidi aliyekuwa katika jamaa za mwanamke alisema, ikiwa kanzu yake imechanwa mbele, basi mwanamke amesema kweli. Naye Yusuf ni katika waongo. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma basi mwanamke amesema uongo na Yusuf ni katika wa kweli falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim basi yule bwana alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma alisema Hakika haya ni katika vitimbi vyenu wanawake bila shaka vitimbi vyenu ni vikuu. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri dhanbiki innaki kunti al khati'in. Yusuf, wachilia mbali haya na wewe mwanamke omba msamaha kwa dhambi zako. Kwa hakika wewe ni katika waliofanya makosa. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yule aliyemnunua kule Misri alimwambia mkewe, mfanyie wema huyu na umheshimu ili makao yake hapa nasi yawe mazuri. Huenda akatufaa au tukamfanya kuwa ni mwenetu. Kama yalivyokuwa makazi yake ni mazuri na heshima, basi kadhalika tulimjalia Yusufu katika nchi ya Misri cheo kingine kikubwa ili atekeleze uadilifu na mipango mizuri na ili tumfunze kufasiri mambo na ndoto ajue atakayokuwa kabla hajawa ili awe tayari kuyakabili. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kutimiza kila jambo litakalo, kabisa haemewi na kitu lakini watu wengi hawajui siri ya hikma yake na undani wa mipango yake. Na Yusufu alipotimia ukomo wa nguvu zake, tukampa hukumu yenye kusibu na ilmu yenye kufaa. Na kama malipo haya tuliyompa yeye kwa wema wake, ndiyo tunavyowapa wote waliowema kwa vitendo vyao vyema. Na yule bibi aliyekuwa Yusufu anakaa nyumbani kwake, naye anamjua madaraka yake Alitaka kumhuri aache mwendo wake uliosafi. Akawa anajipitisha pitisha mbele yake kuonyesha uzuri wake na kujitamanisha kwake. Hata mwishowe akamfungia milango na akamwambia njoo kwangu, nimejitoa kwako. Yusufu akasema, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu aniepushe na hiyo shari. Na vipi nifanye uchafu huo nawe na mumeo mheshimiwa ni bwana wangu aliyeniweka bora ya makamo Hakika hawafuzu wanaowadhulumu watu kwa udanganyifu na khiana wakajitia wenyewe katika maasi ya usinzi. Na yule bibi aliyezimia aingiane naye na nafsi ya Yusufu ilimvutia kwake lau kuwa hakuiona nuru ya Mwenyezi Mungu ya haki imezagaa mbele ya macho yake. Basi hakufuata mvuto wa nafsi na akayashinda matamanio na akajizuilia maasi na khiana. Akathibiti juu ya usafi na kutakasika kwake. Ndiyo hivi tulivyomthibitisha Yusufu kwenye usafi na kutakasika, ili tumeepushie na uovu wa khiana na maasi ya uzinzi. Hakika yeye ni miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu walioitakasa dini yao kwa Mwenyezi Mungu. Yusufu akakimbia mlangoni kutaka kutoka na yule bibi naye akapiga mbio amtangulie ili amzuie kutoka. Akaivuta kanzu yake kwa nyuma ili kumzuia akaichana. Hapo akapambana na mume yule bibi mlangoni. Yule bibi akasema kumchongea Yusufu, hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanya mkeo mambo mabaya ila atiwe gerezani au akutishwe adhabu chungu. Yusufu akasema kujitetea, ni yeye ndiye alinitaka na akajaribu kunihadaa ikawa ni kusutana. Alikata hukumu wapo katika jamaa zake mwenyewe yule mwanamke kwa kusema ikiwa kanzu yake imechanwa mbele, basi huyu bibi kasema kweli katika madai yake na huyu kijana ni mmongo kwa aliyosema. Na ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma, basi huyu mwanamke kasema uongo na kijana ni mkweli kwa aliyosema. Mume alipoona kuwa kanzu ya Yusufu imechanwa mgongoni, alimwambia mkewe, "Huku kumtuhumu kwako kijana kwa aliyotokea na hali hana makosa ni katika vitimbi vyenu enyi wanawake." hakika vitimbi vyenu ni vikuu mno. Ewe Yusufu, wachilia mbali mambo haya na wewe yafiche wala usiyaseme. Na wewe mwanamke omba maghfira kwa dhambi yako, hapana shaka kuwa wewe ni katika wenye dhambi, wenye kuyakusudia makosa na kutenda maasi na kuwasingizia wengine waasi wasiofanya.